Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 4, 236 Itinalaga bilang ika-27 banal na papa si Pope Saint Eutychian. Sa kanyang walong taong panunungkulan, iniatas niyang sakluban ng Dalmatic na kalintulad ng balabal ng mga emperador ng Roma ang katawan ng mga yumaong martir. Si Eutychian din ang nagpasimula ng pagbabasbas sa mga pananim. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.